vai, vou. É Աուտիզմի ցերեկային խնամքի եւ բուժման կենտրոնը արդեն 1 տարի ինչ գործում է, ինչի համար շնորհավորում եմ բոլորիս։ Աուտիզմը ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Արցախի հանրապետությունում գնալով կտրուկ աճում է։ Աուտիզմը հաղորդակցման, սոցիալիզացիայի, հարմարվողական վարքագծի եւ խոսքի զարգացման ծանր խանգարում է, որն արտահայտում է երեխայի միջև 3 տարեկան հասակը։ Աուտիզմով երեխաները, ինչպես նաեւ մեծահասակները շատ մեծ դժվարություններ են ունենում խոսելու, հաղորդակցման եւ հազարակության մեջ ինտեգրման։ Վերականգնողական կենտրոն դիմում էին ինչպես աուտիզմ ախտորոշում ունեցող, այնպես էլ մտավոր ծանր այլ խնդիրներ ունեցող երեխաներ, որոնց բուժումը կազմակերպելը գնալով դժվարանում էր, քանի որ մենք չունեինք համապատասխան կենտրոն։ Եվ խիստ անհրաժեշտություն առաջացավ վերականգնողական կենտրոնի կից ստեղծել աուտիզմի ցերեկային խնամքի եւ բուժման կենտրոնը։ Աուտիզմի ցերեկային խնամքի եւ բուժման կենտրոնը գործում է շնորհիվ Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամի Հովատ Կարագյուզյան բժշկական, բարեգործական, հասարակական կազմակերպության, Բարոնես Սաքյարալենկոքսի անվան վերականգնողական կենտրոնի եւ Արցախի հանրապետության կառավարության աջակցության։ Արդեն իսկ 2016 թվականի հունվար ամսից սկսվել են նոր կենտրոնի շնորհական աշխատանքները։ 2017 թվականի մարտ ամսից սկսվեց ապագա կենտրոնի համապատասխան մասնագետների ընտրությունը, իսկ 2017 թվականի ապրիլ ամսից կազմակերպվեց մասնագիտական դասընթացներ սեմինարներ ապագա մասնագետների համար։ Արդեն 2017 թվականի մայիսի 2-ից իր աշխատանքներն է սկսել աուտիզմի ցերեկային խնամքի եւ բուժման կենտրոնը, որի նպատակն է բարելավել նման խնդիրներ ունեցող երեխաների կյանքի որակը։ Կենտրոնում աշխատում են հոգեբան, լոգոպեդ, ֆիզիոթերապիստ, էրգոթերապիստ, հատուկ մանկավարժներ եւ սոցիալական աշխատող։ Կենտրոնում մինչև այսօր օգտագործվում են կիրառվում են մի շարք այնպիսի մեթոդներ, որոնց նպատակն է բարելավել բոլոր այդ երեխաների կյանքի որակը, ինչպես նաև առօրյա ինքնասպասարկման մեջ նրանց ինքնուրույնության ձեռբերմանը։ Բացի աուտիզմ եւ մուկ ախտորոշում ունեցող երեխաներից, կենտրոնում, քանի որ հաճախում են մտավոր ծանր այլ խնդիրներ ունեցող երեխաներ, նրանց տարիքը սկսվում է 2-ից մինչև 16 տարեկանը եւ բուժումը կազմակերպվում է տարեկան 3 փուլով 4 ամիս տևողությամբ։ Յուրաքանչյուր թվում ընդգրկվում են 16 երեխա տարիքային տարբեր խմբերի։ Բոլոր երեխաները մեր մոտ ուղեգրվում են հիմնականում Ստեփանակերտ քաղաքի Արևիկ մանկական բուժմիավորման հոգենյարդաբան Էֆրիդա Սարումովայի կողմից, իսկ երեխաների բուժումը արդեն մեր մոտ կազմակերպվում է մեր բժիշկ վերականգնողաբան Գոհար Խաչատրյանի հսկողությամբ։ Ես ուզում եմ բոլորին ծնողներին, մեր մոտ այցելուներին եւ հանձնակազմին շնորհավորել աուտիզմի կենտրոնի մեկամյակի կապակցությամբ։ Բոլորս հիշում ենք, պատմությունը ասվեց մասնագետի կողմից, ընդամենը 1 տարիա կարծեմ 50-ից ավել երեխաներ ունեցանք ու վստահ կարող եմ ասել, որ բոլորի մոտ մեծ առաջընթաց ունեցանք։ Բնականաբար բոլորս հասկանում ենք, որ նման սինդրոմ ունեցող երեխաներին չեն կարող տալ այնքան, ինչքան որ մենք կուզենանք, ինչքան որ ծնողները կուզենան Իշքան որ հենց երեխաները կուզենան, բայց այն ինչ ստանում են երեխաները մեր կողմից, վստահ եղեք, ստանում են մեծ սիրով, մեծ ջանասիրությամբ ու իսկապես մեծ աշխատանք է արվում բոլոր մասնագետների եւ մանկավարժների կողմից։ Ես բազմիցս ուզում եմ ասել, որ մենք մեծ ակնկալիք ունենք ծնողներից։ Տարվա կտրվածքով, ուրեմն մենք աշխատում ենք 4 ամիս, օրվա կտրվածքով 4 ժամ, եւ դա բավարար չի այդ երեխաներին տալ այնքան, ինչքան որ մենք ուզենանք։ Դրա համար այս նոր խումբը ձևավորվելուց հետո այսի այսօրվանից այցելող 16 երեխաների ծնողների հետ մենք առաջկա օրերին կունենանք պայմանագիր, համաձայնագիր, որ իրանք ծնողները պետք է ակտիվ մասնակցություն ունենան երեխաների բուժման եւ մեր աշխատանքների process-ներին ծանոթ եւ կրթված լինեն այն ինֆորմացիայով, որով որ մեզ անհրաժեշտ է այդ երեխաները շարունակական ունենան աշխատանքներ իրենց ծնողների հետ տանը եւ իրենց հարազատների հետ։ Այնպես որ կուզենամ, որ տրամադրեմ բոլորին եւ աշխատակիցներին եւ ծնողներին, որ մեր համագործակցությունը շատ ավելի պետքա սերտանա։ Դուք գիտեք, որ աուտիզմի կենտրոնը խնամքի կենտրոն չէ, այսինքն ծնողը չպետքա բերի ու մտածի, որ 4 ժամ երեխային ինչ-որ հանձնելա մասնագետներին, պետքա իմանա ինչ է ստանում երեխան, որտեղ իմ անձնական ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ երեխաների արդյունավետությունը այս աշխատանքի դիարժեք կարա լինի, երբ որ մենք համագործակցում ենք ծնողների հետ եւ ամենայն լրջությամբ ենք համագործակցում ոչ թե ասենք ուղակի ճիշտա դնելու համար եկա ներկայացա տեսա ինչ են անում գնացի ես խիստ առաջադրանք եմ տվել իմ գործընկերներին որպեսզի ամենայն ուշադրությամբ հետևեն ու աշխատեն Նորից կուզեմ շնորհավորեմ բոլոր իմ գործընկերներին, ծնողներին, բավիկներին, այսօրվա մեկ տարին նշելու հետ եւ վստահեցնեմ, որ մեկ տարվա աշխատանքի վրա բավական փորձ ձեռք բերեցինք։ Մենք գոհ ենք մեր կատարած աշխատանքից, գնահատական նաեւ դուք պետք է մեզ տաք, բայց առաջիկա տարիներին շատ ավելի կլավանա ու ավելի կզարգանա այս կենտրոնը։ Հուսանք որ կուզենայինք, որ ավելի շատ ժամով, ավելի շատ երեխաներ ընդգրկենք, բայց մենք ունենք շենքային խնդիրներ եւ ավաղ անում ենք ամենահնարավորինը, որպեսզի բավարարենք մեր ունեցած այն պահանջները, որ դրում են ծնողները։ Տիգի Սիմոնյան, ձեր փոքրիկը նույնպես հաճախում է վերականգնողական կենտրոն։ Այո։ Երբ է եկել պատմեք փոքրիկի մասին։ Երկու տարեկանից հաճախում է մանկապարտեզ վերականգնողական կենտրոնից խնամքի կենտրոն ցերեկային։ Այնուհետև շարունակել ենք մինչև 7 տարեկանը։ 7 տարեկանից հետո երբ բացվեց այս աուտիզմի կենտրոնը, չնայած իմ իվալիկին ունի այդ ախտորոշումը, նա հետ է երտարիքից հաճախել այս կենտրոնը։ Ինչ փոփոխություններ տեղի ունեցան։ Արդեն ինքնուրույնն է, կանգնում է, արդեն քայլում է։ 2 տարեկանից սկսել է քայլել, բայց ստաբիլ չէր իր քայլվածքը։ Հիմա փառքած փոփոխությունները նկատելի են փաստորեն։ Այո, շնորհակալություն բոլորին, մեր երեխաներին լավ վերաբերելու համար։ Ձեր բալիկին ամենայն շնորհակալություններ ավա։ Ես Լաուրա Վետիսյանս Անդրանիկ Ավետիսյանի տատիկը, որ իմ թորնիկս արդեն 3 տարի է հաճախում է վերականգնողական կենտրոն։ Սկզբում որ հաճախում էինք երեխան ոչ խոսում էր, ոչ շփվում էր երեխաների հետ, իսկ արդեն այս 3 տարվա բուժումից հետո առաջխաղացումը շատ մեծ է, մասնակցում է բոլոր միջոցառումներին։ Դուք ասում եք, որ նույնիսկ Անդրանիկը եւ հայերեն եւ ռուսերեն սկսել է հաշվել։ Իհարկե, թորնիկս ռուսերեն լրիվությամբ մաքուր, հայերեն դեռ ոչ մաքուր, խոսում է, պատմում է, հասկանում անում է իհարկե ի շնորհիվ վերականգնողական կենտրոնի բոլոր բուժաշխատող ազնագազմի։ հա։ Հիմա ուրա նրանք այստեղ չեն գիշերում, չէ։ Չէ, չեն գիշերում։ Սկզբում բերում էինք ստացիոնար բուժման, նրանից հետո կենտրոնը բացվեց 4 ամսվա, օրը 4 ժամով, հետո սկսեցինք բերել այդ կենտրոնը։ Շատ մեծ առաջխաղացում, շատ։ Ես իմ խորին շնորհակալությունս եմ հայտնում բոլոր աշխատողներից, իհարկե պարոն Թաթևոսյանից։ Գոհ եք միջոցառումից։ Անչափ Thank you.